uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umunyagihugu ko kumenya amategeko amugenga na cyane cane amategeko yanditse mu rurimi rw'ikirundi benshi bashobora gutahura none abanyagihugu bamenyeshwa gute amategeko abagenga ayo mategeko yandikwa mu rurimi uruhe ni izihe ntambamyi abanyagihugu bagira mu gihe badatahura canke batamenya amategeko abagenga hokorwa iki kugira amategeko yandikwe mu buryo bworohereza abo yerekeye inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeye neza hewe washitse aha ni kwisanganira gutangura kino kiganiro tuganira na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko amategeko bibagora kuyamenya mu gihe yanditse mu rurimi rw'igifaransa canke batayasiguriwe mu guhimirizwa mu bisanzwe umunyagihugu ibyo byose umuntu wese azi ubwenge arazi neza yuko muri kamere ya muntu eh, hari ikimugenga umugabo rero kumenya amategeko abanyagihugu benshi ntituyazi ntituyazi kubera kuko murazi neza yuko abanyagihugu benshi ntibakunda gusoma ibitabo nabo ushobora gusoma ugasanga ayo mategeko yanditse mu rurimi rw'igifaransa ntiyanditse mu kirundi urumva rero mu gihe atanditse mu kirundi kandi abanyagihugu benshi aricyo bazi icyo ahomba ni uko kenshi iyo umunyagihugu akoze ikosa urumva hari aho usanga bamuhanye birengeje bamuhaye igihano mbere gisumba n'intuza n'ikosa yakotse kubera atababiyitse kuko mu gihe iyo babiyitse yoshobora kuvuga ati jewe ndiko ndarenga mu kunuku nuku nuku iri kosa nakoze ntiryari guhanwa gucyahanye icyo mbona mu gihugu cyacu cy'u Burundi kenshi na kenshi amategeko aba yanditse mu rurimi rw'igifaransa aho rero biragoye kubera abanyagihugu benshi ntibize ntibaheza ngo bayatahure birakenewe yuko amategeko yo kwandikwa mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo n'ujya munyagihugu atize atazi igifaransa ashobora gusoma ayo mategeko cyangwa akayumviriza akayasomerwa akayatahura kandi urasanga n'abantu benshi bitwa ngo barize nabone amategeko abagenga batayazi ugasanga kenshi ntibakunze gusoma cyangwa ntibaronka aho aba yanditse kugira ngo bayasome ikigira kandi nuko mbona umwe wese mu mugwi aba arimwo hariho amategeko agenga umuntu kuko ari umuntu muga umwe wese umugwi arimwo akaza akora abafise afise amategeko amugenga bakaraba abantu bakaza barabashyira ku migwi bakarondera abantu babigisha ibijyanye n'amategeko yabo kugira ngo bamenye aya eh, nkoziki iki nzoba ndenze itegeko kanaka nzohanwa uku n'uku n'uku ubundi ata amategeko bazi biragoye ho kenshi usanga bama baguye mu makosa batategerezwa kugwamwo kubera batazi amategeko hariho aho barenganwa batategerezwa kurenganwa kubera batazi ayo mategeko urumva bizoba byiza yuko yandikwa mu rurimi bumva batahura kugira ngo bose babe bazi amategeko yabo abagenga uburundi bwacu butunze igitigiri kininiya c'abantu bavuga yuko batamenya indimi zo hanze nk'igifaransa canke icongereza turetse kuvuga n'icongereza urumva aha muntu dukoresha igifaransa abarundi benshi ntabwo bashobora gutegera urwo rurimi rw'igifaransa kiretse babandi baba barize ariko uwo munyagihugu mutoya atize ntacyo amenya uca usanga ari n'amategeko agenga ibyo bintu ari babandi bize nyene baza kuyamutorera usanga ariko aremera ibintu atazi umva mu majambo make rero urumva vyiza amategeko yose ajya mu kirundi kugira umunyagihugu ari we wese ashobore kuvyisomera kuko ashobora kuba azi gusoma ico kirundi mugabe igifaransa adashobora kukimenya uburundi ngo buracari n'intambwe yo gutera kugira abanyagihugu bamenyeshwe neza amategeko abagenga jean claude barakamfitiye Harongo ishyirahamwe rikurikiranira hafi abakenewe n'ubutungane burundi bridge to justice avuga ko abari imbere y'ubutungane kenshi biboneka ko badatahura neza amategeko mpanabyaha ashima ariko ko hari ayatari make amaze guhindurwa mu kirundi ibyo rero nko mu gisata mpanabyaha ku bajyanye n'abakuri ku bijyanye n'abakekwa kw'ibyaha kutamenya amategeko ni ikintu gifise ingaruka mbi noneho amategeko ubwayo navuga yuko ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu kuko amategeko kandi birumvikana biratahuritse ko batayazi benshi usanga batinze. mbere n'abize kwiga ntibisigura kumenya amategeko turi ko turaraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi haracari intambwe nini igomba guterwa kugira ngo abanyagihugu bashobore kumenya amategeko bashobore kumenya na cyane cyane bikuru bikuru uburenganzira bukuru bukuru bwabo n'ayandi mategeko makuru makuru usanga ari nkenerwa mu buzima bw'umunyagihugu none mubona cyane cyane intambamyi ikiri hehe intambamyi ubwa mbere na mbere ifatiye ku kuntu amategeko atorwa ukuntu yandikwa n'ukuntu amenyeshwa nyine abanyagihugu ubwa mbere na mbere mpereye ku kuntu amategeko atorwa ubwa mbere bigihera mu ntango kenshi usanga bihera muri leta cyangwa bigahera no mu nama nshingamateka nk'uko birekuwe n'ibwirizwa amategeko rero agiye gutorwa mu buryo bwo gutorwa yahereye eh, ibukuru uca usanga abariko barayiyumvira bayiyumvirira hariya hejuru nyene hariya mu ibukuru ntibishika mu banyagihugu mu ntango kugira babimenye ariko turiko turabiraba ego birarekoye ko umunyagihugu agena mu nama amateka akamenya ingene amategeko ariko aratorwa akamenya n'ibiyagize ariko si bose bafise ako karyo kugira ngo bashobore kuhashika bumve ingene abashingamateka bahariya ku mategeko hama tuduze kandi ku kuntu yandikwa amategeko kenshi yandikwa mu ndimi mvamakungu ugaca usanga kenshi amategeko yanditswe mu gifaransa hariho amategeko amwe amwe turiko turatera intambwe ugaca yarahinduwe mu kirundi mugabo si yose ntibiratera imbere cyane kugira ngo itegeko ryose ritowe rice ryandikwa mu kirundi rero ugaca usanga ibice binini by'abanyagihugu b'abarundi usanga batazi igifaransa mm-hmm. eh, ahandi bifatiye kutamenya amategeko ni ukuntu amenyeshwa abanyamaguru abanyagihugu mu bisanzwe eh, itegeko rica rijya mu kinyamakuru cya leta bireta ya ofisiyeri di Burundi akaba ariho rimenyesherezwa turi ko turaraba abanyagihugu ingene basoma ibinyamakuru usanga ntibisomwa cyane ugaca wiyumvira ikinyamakuru cy'amategeko nacyo nka beobe kandi usanga kizimbye uri kurakigura kuko inimero imwe usanga iri nko mu bihumbi mu bihumbi icyenda ibihumbi icumi uca usanga umenga umunyagihugu umunyagihugu ntashobora atari uwufise inyota yica aronderayo umenya ntiyihutira eh, kugura icyo kinyamakuru ariko aho turi ko turavuga aho nyine naho nyine ucumenga turi ko tuvuga abazi gusoma abatazi gusoma nabo si mwinshi cyane ikiba ingorane no kuri wa munyagihugu wa wa munyagihugu atazi gusoma ataciye mu ishuri muri icyo gihe ntashobora kumenya ibiri mu mategeko amategeko atari make ngo aramaze guhindurwa mu kirundi ariko ngo ntarashikira abarundi bose mu gihe atahimiriza rihari umushingwamanza eroge ndayicemeza abona ko amategeko n'amabwirizwa yose ategerezwa guhindurwa mu rurimi rw'ikirundi nk'uko ibwirizwa shingiro ritegekanya ko ururimi rukoreshwa ari kirundi hamwe n'izindi zitegekanijwe n'amategeko muri make uko amategeko atogwa birazwi aremezwa mugabo yamaze kwemezwa dufatiye nko mu ngingo ya gatanu y'ibwizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi irerekana neza yuko ururimi rw'igihugu ari kirundi ko indimi zikoreshwa mu ntwaro ari kirundi n'izindi ndimi zishingwa n'ibwirizwa ariko mu gace kayo k'iyo ngingo ka kabiri hoho baraca babyerekana neza ko baravuga yuko amabwizwa yose ategerezwa guhindurwa mu kirundi uravye guhera muri kahise birakumbure biva ku buryo buke urasanga amategeko yanditse mu rurimi hanyuma umunyagihugu ugasanga iryo tegeko riramuraba uko biri kose ndetse ugasanga ntihabayeho guhimirizwa nk'uko twagiye turabibona hariho ibitabo bimwe bimwe bageze twigoro bakandika uretse ko naho nyine babyanditse ku rugero ruto bidaheza ngo bishike uburundi ngo buramaze gutera intambwe mu bijanye no guhindura mu kirundi amategeko n'amabwirizwa leonard gacuko arongoye ikigo kijeje guhinyanyura no guhindura mu kirundi amategeko n'amabwirizwa avuga ko bigeze aho n'integuro y'itegeko itegurwa yahinduwe mu kirundi ico kigo kigafasha ikindi kijejwe kuyamenyekanisha mu kinyamakuru bita BOB mu kuyahindura mu rurimi rw'ikirundi mu bisanzwe iki kigo mu vyo gisanzwe gikora ntiharimwo ivyo kumenyesha amategeko iki kigo kijejwe guhinyanyura no guhindura mu kirundi integuro z'amabwiriza n'amategeko leta iba yateguye iki kigo rero gifasha kugira ngo ayo mategeko ashobore kwandikwa hisunzwe ubuhinga bw'ukuntu amabwirizwa n'amategeko vyandikwa ibwirizwa rimaze eh, gutangazwa n'umukuru w'igihugu eh, cyangwa itegeko rimaze gusinywa n'umukuru w'igihugu eh, canke uwundi wese abifitiye ububasha uravye ico rigamije niho haca haba iyindi ntambwe y'uku yamenyesha biciye muri BOB ikinyamakuru eh, candikwamwo ivyatangajwe na leta ariko rero n'iki kigo kirafise uruhara rutoya ariko naho mvuze ko ari ruto si ruto bwo kumenyesha um, amategeko nibaza yuko ari ku bijanye no kuyandika mu kirundi kubera yuko abarundi benshi bavuga ikirundi abarundi benshi bumva ikirundi bamenye kugisoma nibaza yuko bishobora gufasha yuko bashobora gusoma amategeko yanditse mu kirundi bagaheza bakagira icyo batoyemo naho atawovuga yuko gusoma amategeko kuyasoma mu rurimi umuntu yumva bisigura kuyumva kuko harimwo bindi bisabwa kugira ngo umuntu ashobore gusoma ibwirizwa ajye wumve ico uwarishizeho yashatse kuvuga amategeko nibyo harayeho usanga ari muri icyo kinyamakuru mwavuze hacanke akaba ari mbere no ku buhinga bwa none ngurukana bumenyi gushobora kuyaronka ariko kenshi ayo mategeko ntaba yanditse muri urwo rurimi rw'ikirundi mbega hoho ni kubera iki uno munsi amategeko menshi aranditse mu kirundi hariho n'ibitabo binini binini bikubiyemo aya mategeko n'amabwirizwa y'u Burundi leta yaragize utwigoro ifashijwe ifashwe mu mugongo n'abasanzwe bafashanya na leta leta yaragerageje rero irashira amategeko n'amabwirizwa menshi mu Kirundi aranakubiye no mu bitabo binini binini bita amakode kodzerwa hariho kodzerwa zanditswe mu gifaransa n'ivyo bitabo byanditswe mu kirundi uno munsi rero nsimbije gatoya iki kigo mu byo kijejwe harimwo ibyo ukufasha kugira ngo amategeko n'amabwirizwa byandikwe mu kirundi naho bitotangarizwa icarimwe ivyo ari vyose ibwirizwa cyangwa itegeko byatangajwe n'umukuru w'igihugu hace haboneka iryo tegeko nyene cyangwa iryo bwirizwa nyene ryanditswe mu kirundi no munsi intambwe imaze guterwa na leta ni ndende cyane ku buryo nibaza mu minsi mikeya amategeko n'amabwirizwa yose azoba ahari mu kirundi nk'akarorero noguha hariho n'amategeko cyangwa amabwirizwa ataratangazwa n'umukuru w'igihugu uno munsi ngaha dufise integuro yayo mu kirundi ko kumenya amategeko amugenga na cyane cyane amategeko yanditse mu rurimi rw'ikirundi benshi bashobora gutahura isanganiro akwiye kwama yitwararika guhimiriza abanyagihugu ibijanye n'amategeko ibicishije kuba babinonosoye umushingwamanza Eroge Ndayishemeza abona ko hakwiye kandi ko amategeko yose amenyekanishwa n'ikigo kibijejwe CDG co kimenyekanisha n'ayanditse mu Kirundi aya mategeko amaze gusohoka inama nshingamateka yemeza umukuru w'igihugu akabitera igikumu kumbure bivanye n'ubwoko bw'amategeko yasohotse hariho inzego zibijejwe hariho ibisata bibijejwe hariho nk'ico bita sedeji ukeneye kumenya itegeko ryasohotse urashobora kuja kurabirayo baravyandika ndetse biranagurishwa muga nta munyagihugu azomenya ko ico kintu cabayeho ico nivuze citwa sedeji ni centre de documentation juridique mu gifaransa ni igisata novuga ntikijejwe kumenyesha kanisha amategeko amategeko mu gihugu abantu ku bantu bakeneye kumenya ibijyanye n'amategeko aya canka hariya mukumva yuko rero muri ico gihe ico gisata kiriho muga munyagihugu ntazokirota ko kibaho ariko kandi naho yomukimenya azogenda asanga ivyanditse mu gifaransa aheze nanone ataho ko yaje kandi kira noneho niyo vyoba biri mu kirundi arakeneye kuvyigishwa uretse ko batazi gusoma bose n'amategeko ntibashoboye kuyatahura bose nico gituma hariho ababishoboye leta irafise ababishoboye ku biganiro kumara radiyo kaba ikiganiro c'inyigisho ku iteko kanaka abantu bakigishwa ibijanye n'iteko ryasohotse kanaka bakamenya ikibarindiriye leta niyo ifise uruhara runini muri ivyo bintu leta niwe muvyeyi w'abanyagihugu bose baba abavuka gihugu canke abanyamahanga abari muri ico gihugu bose irabaraba irabajejwe muri ico gihe rero irahamagarirwa kubakingira muri vyose no mu mategeko muri ayo mategeko rero yo kwa micunga kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe arenganywa n'iteko kanaka ryasohotse ngo arizire kubera kutamenya amategeko cyangwa kutamenya ururimi rw'igifaransa igaheza ikamenya yuko ibwizwa kuyashira mu rurimi abanyagihugu bumva rw'ikirundi igahimiriza ndetse kigisha igashika no ku mitumba ikoresheje uburyo bw'amaradiyo n'ibindi binyamakuru bibaho habonetse iteko rivuga kuri iki kintu uwari yararenganijwe akamenya ko ashobora kuryitwaza canke uwo ushobora gukora ko akamenya yuko iyo rimuraba mu yokora iki kintu kanaka ni muri iyo ntumbero nibaza yuko abanyagihugu bo bariko barubahirizwa umunyagihugu ngo ategerezwa kumenyeshwa mu buryo bworoshe amategeko makuru makuru amugenga mu ntwaro rusange jean claude barakamfitiye arongoye ishyirahamwe rikurikiranira hafi abakenewe n'ubutungane burundi bridge to justice abona ko nka kujya umutegetsi ashaka kwinginga afashe yomenyekana hose ari nako vyogenda ku yandi mategeko n'amabwirizwa kugira umunyagihugu ashobore kumenya amategeko mbere novuga yuko oh, amategeko makuru makuru kuko amategeko tuvuze amategeko amategeko ni menshi hariho ingingo zimwe zimwe abagenga kuko abanyagihugu barumviriza radiyo koko hejuru y'ibyo naho hakabaho n'ibyo gushika mu banyagihugu gutembera abanyagihugu abantu bajanywe no gusigura kubasigura amategeko nka kujya bakunze kugira ngo abanyagihugu bamenye ibyo bategerezwa gukora kugira ngo umutekano amahoro atsimbatare niko no mu bindi mu bijyanye n'ayandi mategeko yandi nibaza ko bo shyiramo ingufu bakigisha abanyagihugu bakamenya amategeko abagenga amashyirahamwe yose twumva yuko icyo gikorwa cyo kugira ngo umunyagihugu atahure amategeko makuru makuru amugenga ari gikorwa nkenerwa cyane ari gikorwa gikenewe kuko iyo umunyagihugu atahura amategeko akayamenya bifise ingaruka nziza nyinshi ingaruka nziza ubwa mbere kuri we kuko ntagenda nk'umuntu atazi yaje ariko arondera ibitekanijwe n'amategeko yiwe agenda kubisaba abizi azitijewe nkeneye ibi ngarukiriza ngaha ibyo nabyo bica byorohereza mbere n'ingene inzego zikora kuko uri gukorana n'abantu bazi ikintu ufata umwanya muto kugira ngo ure barinde kubasigurira kuko baba babizi ivyo rero birafasha iterambere ry'ukuntu inzego zikora iyo abanyagihugu bazi amategeko yabo inzego zisha zikora zirakora neza noneho muri demokarasi intwaro ishimike ku mategeko birimo yuko umunyagihugu agomba kumenya amategeko makuru makuru amugenga leta ngo irakwiye gutera intambwe yo gutegura ibitabo bisigura amategeko n'amabwirizwa ingingo ku yindi mu rurimi rw'ikirundi leonard gacuko harongoye ikigo kijeje guhinyanyura no guhindura mu kirundi amategeko n'amabwirizwa abona kandi ko hokomezwa ibijanye no kwigisha abanyagihugu kusoma ibwirizwa kubwirizwa ubwabyo byonyine ntibikwiye nkunda kugereranya igitabu cyangwa nkunda kugereranya ibwirizwa n'inzu inzu urashobora kubona yuko inzu ari inzu ntibigoye kubona ariko ibiri muri iyo nzu iyo nzu atari wayubatse cyangwa iyo nzu utayibamwo cyangwa utayinjiyemwo kuri ubu birashobora kugora kuyimenya rero bica bisaba yuko iyo nzu uyinjiramwo kuyinjira rero muri iyo nzu ngeranije n'ibyo bijyanye n'amabwiriza nari ko ndavuga ni kwa kuyasigura ingingo ku ngingo canke umugwi w'ingingo ku mugwi w'ingingo byofasha rero yuko abantu baheza bakumva neza ayo mabwirizwa bakamenya ingene bayakoresha n'ingene bayasonera kinashaka gutanga ku muco abantu benshi bihenda ko nijya ngingo ngendegwa ko bavuga yuko ata muntu n'umwe arekuriwe adashobora kwitwaza yuko atazi amategeko iyo ngingo ngendegwa ko irahari ariko nashaka nibutse yuko atanahamwe ku isi yanditswe mu mabwirizwa ni ingingo ihari kuva kera kandi mm, abaremye amabwirizwa n'amategeko bazi igituma bayifashe kandi n'ingingo ikenewe cyane cyane kuko iyo ngingo ngenderwa ko prinsipe yaba itari ihari ubuzima bw'igihugu bwogoranye gutunganya e, kuko abantu bose boza baravuga ngo ntavyo narinzi ntavyo narinzi hajya ikibi kiramenyekana kuko amategeko kenshi dufate nk'amategeko mpanavyaha ahana ikibi kandi ikibi ntibisaba yuko umenya ko canditse kugira ngo umenye yuko ari kibi kuko umuntu we yasazi ko kwiba ari bibi aretse ko ari bibi kwararaza umuntu ko ari bibi ibintu nk'ivyo nico gituma rero mu ntango iyo ngingo ngendegwa ko yari ijanye na cyane cyane no guhana ibyaha kugira ngo abantu ntibitwaze yuko batari bazi yuko icyo bakoze icahanwa n'amategeko rero nico gituma abajejwe gutunganya igihugu baheza bakaraba ukuntu uburemere bwayo bwogabana iranuka kubera munkundiye ndabivuge mu gifaransa ni presomption eh, ari icukuri kandi n'uwagifashe ko ari ukuri azi ko atari ukuri kugira ngo ashike ku ntumbero yihaye nicyo gituma rero abajejwe kurongora igihugu gutunganya vy'igihugu baheza rero bakagabanya uburemere bw'iyo ngingo ngenderwako bagaheza rero bakaraba ingene bafasha abanyagihugu kumenya amategeko gushiraho ibigo biyashira mu kirundi eh, kuri ubu hariho e, namwe maradiyo yanyu murashobora kuba nk'ibisata bijanye no kuza murasigura ingingo ku ngingo nka rimwe mu ndwi ikindi nacyo nibaza yuko ari indi ntambwe ikomeye leta ishobora gutera ni uko yoraba ko bikenewe bagaheza nko mu bitabo bimwe bimwe nkoramutima ibitabo bishatse kuvuga amabwirizwa rekodi bakaraba nk'ukuntu ingingo ziyagize zoza zirasigurwa nk'uko biba aha cyangwa ahandi mu bihugu bimwe bimwe birasaba ko batora kuko si uwo ari we wese ashobora gusigura ibwirizwa ariko nibaza yuko uburundi burafise amahirwe kuko bwarashoboye kwigisha abana babwo hariho abahinga muri bica nk'ibiriya nk'amategeko n'ukuri akenewe cyane akora ku munyagihugu izo ngingo zigasigurwa muri ivyo bitabu nyene ni ukuvuga nsubiye gukoresha ijambo ry'igifaransa kugira kuri vyumvikane neza les articles zikaba komante hakaba decode komante ibitabo bisiguye eh, kugira ngo abantu bose babishaka bashobore kubisoma bakabyumva hamwe babona bagira umuco umwe babona kumwe basoma kumwe iyo ngingo izo ngingo n'abajejwe kuzishyira mu ngiro abajejwe intwaro nshatse kuvuga abacamanza nshatse kuvuga abashikiriza amanza ku buryo atanumwe yokwinyegeza inyuma y'ukuntu itegeko rigoye kumva kugira ngo kuri ubu arenganye umunyagihugu canke avugishe ingingo ngingo ico itavuga ni hano ikiganiro agateka kawe cuno munsi giciye kigarukira tukaba twari ko tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umunyagihugu ko kumenya amategeko hamugenga na cane cane amategeko yanditse mu rurimi rw'ikirundi benshi bashobora gutahura murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro murakoze namwe mwagize ico muterera ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na ara dezihebukeye neza tuzosubira mu kiganiro